Շրջափակման 100 օրվա ընթացքում այստեղ ապրող հասարակ մարդկանց կյանքում շատ բան է փոխվել, իսկ ինչ է փոխվել ընդհանուր իրավիճակում, ինչի է հասցրել այս արգելափակումը, կա թե չկա վերջին հաշվով լուծում այս խնդրին եւ ինչու միջազգային հանրություն կոչվածը համարժե գնահատականներ չի տալիս կամ մեխանիզմներ չի գործարկում խնդրի հանգուցալուծման համար։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեկլարյանի դիտարկմամբ այս ընթացքում միջազգային կառույցների կողմից եղել են նաեւ հասցեական գնահատականներ, գուցե ոչ այնքան բավարար, որ նպաստեին խնդրի խնդրի լուծմանը, բայց ամեն դեպքում դրանք արձանագրվել են։ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում է շրջափակումը, այլև ավելի ագրեսիվ հռետորաբանություն է կիրառում։ Ադրբեջանը շարունակում է շրջափակումը, շարունակում է կենսական ենթակառուցվածքների խափանումները, ավելին վերջին ժամանակաշրջանում նաև ակտիվացրել է որոշակի ռազմական ագրեսիաներ, հրադադարի խախտումներ եւ նաև սպառնալիքներ ուժի կիրառման վերաբերյալ։ Այս ընթացքում բազմաթիվ կոչեր, օրդորներ եղել են տարբեր երկրներից, տարբեր պետությունների կողմից լավ է, որ հասցեական են եղել, լավ է, որ խնդիրը արձանագրել են, հստակ դիրք որոշում են արտահայտել, բայց վատ է, որ որևէ պետության կամ միջազգային կառույցի կողմից բավարար գործնական ճնշում չի գործադրվել Ադրբեջանի հանդեպ։ Հիմա էլ արդեն ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը ունենալով եւ արդեն 27 օր շարունակ չկատարված ունենալով այդ որոշումը մենք կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային հանրության կողմից բավարար կամք չկա։ Խնդիրը պատշաճ ձևով լուծելու, իրենց պարտականությունները կատարելու։ Այնուամենայնիվ որոշակի զսպիչ մեխանիզմներ Ադրբեջանի հանդեպ գործում են, որի արդյունքում Ադրբեջանը շատ ավելի ագրեսիվ գործողությունների չի գնացել։ Մեր խնդիրը բոլոր հնարավորություններն օգտագործելն է կանխելու համար իրավիճակի հետագալարվածությունը եւ հասնելու շրջափակման վերացմանը, ասում է Արտակ Բեգլարյանը։ Բնականաբար առանց մեր կարմիր գծերի խախտման դրանց մասին բազմակի է խոսվել ամենատարբեր մակարդակներով։ Առաջնահերթորեն դա այն է, որ մենք որևէ ձևով Ադրբեջանի ենթակայության տակ չենք կարող դինել։ Շարունակում ենք մեր ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական միջազգային ճանաչման պայքարը, անկախության պայքարը եւ Լաչինի միջանցքը ըստ նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության չի կարող որևէ ձևով ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվել, ինչը նույնպես հստակ կարմիր գիծ է մեզ համար։ Ֆիզիկական անվտանգության ապահովումը մեր ժողովրդի կրկին կարևոր կարմիր գծերից է։ Հնարավորություններն իհարկե սահմանափակ են։ Միջավայրը ցնցումային, իրավիճակն անորոշ ու մեծապես կախված աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալ իրադարձություններից։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի կարծիքով հարավային Կովկասում, որի կիզակետում Հայաստանն է եւ մասնավորապես Սյունիքն ու Արցախը, իրավիճակի հանգուցալուծումը ուկրաինական, իրականում արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության արդյունքով է պայմանավորված։ Միացյալ Նահանգները պայքարում են իրենց հեգեմոնիայի համար, սակայն նրանց հնարավորությունները գնալով քչանում է եւ Չինաստան-Ռուսաստան կապը խորանում է։ Իրենք բարբերաբար հայտարարում են, որ Աշխարհը այլևս պետք է լինի բազմաբևեռ։ Այս գործընթացը շատ կարևոր է հասկանալ, որովհետև այդ պայքարի մի մասնիկը տեղի ունենում հարավային Կովկասում, այդ հակամարտության կիզատ կետը հենց Արցախն է, նաև Հայաստանն է եւ հիմնական խաղը շենքի շուրջն է գնում։ Մեր տարածքի երկրները քանի որ չգիտեն այդ հակամարտությունն ինչ արդյունք կբերի, փորձում են ինչ որ հարցերում իրենց շահերը սпасարկել։ Ադրբեջանի դեպքում, որ յետևում կանգնած է Իսրայելը, Բրիտանիան եւ ինչ որ առնու նաեւ Միացյալ Նահանգները, փորձում են հնարավորինս շատ ստանալ Արցախում, Քաղաքագետի խոսքով հենց այս վիճակն է, որ բերել է Արցախի շրջափակմանը, եւ այս իրավիճակում Արցախի դիմացկունությունը որոշիչ կարող է լինել։ Եթե Արցախը հոգեբանորեն հանձնվի եւ հայաթափում լինի, դա կբերի վերջնական պարտության, ասում է։ Արտակ Բեկլարյանը կարծում է, որ դրան ձգտում է նաեւ Ադրբեջանը, փորձելով հոգեբանական ճնշումներով, ապագայի նկատմամբ անորոշությամբ, վախերով առանց լայնածավալ ռազմական գործողությունների հասնել Արցախի հայաթափմանը։ Ստեփան Դանիելյանը վստահ է, դիմանալ է պետք։ Եթե այս ծանրություններին դժվար դժվարություններին դիմանան, հնարավոր են փոփոխությունները, որոնք կլինեն եւ հույս ունեմ մոտ ժամանակներում կլինեն, մինչեւ ամառ եւ այդ հոգուտոկունությունից դժվարություններին դիմանալը կարող է բերի նաեւ դրական արդյունքների Ադրբեջանը հետ կքաշվի այդ ճնշումները դատարեն։ հա, Եթե Ուկրաինայում զինադադար կնքվի, ես կարծում եմ սա է վիճակը, որտեղ եւ ամբողջ աշխարհում են հոգնել եւ միացյալ նահանգներում ներքաղաքական պայքար է գնում եւ մյուս տարենդրություններ են լինելու եւ Չինաստանն է ակտիվացել, հնարավոր է որ այս ամռանը որոշակի սառեցում լինի եւ արդեն բոլորի ուշադրությունը, ու նկատի ունեմ շատ գրգռված երկրների, արդեն կողվի դեպի Արցախ Գուցե նաև այս պատճառով է, որ Ադրբեջանը շտապում է Արցախն իր յենթակայության տակ առնել։ Դա իհարկե Արցախի համար ընդունելի լինել չի կարող։ Այդպես է մտածում նաև միջազգային հանրությունը։ Ոչ, ինչ անել ուրեմն, Արտակ Բեգլարյանն է մեկնաբանում։ Իսկ յենթակայությունը էթնիկ զտում է։ Սա մեզ համար ընդունելի չէ եւ չեմ կարող ասել, որ հստակ կոնսենսուս կա միջազգային հանրության մոտ, որ այդ ճանապարհով պետք է գնանք, այո, միտումներ կան, բայց հստակ կոնսենսուս կա, որ պետք է երկխոսություն լինի, որը Ադրբեջանը փորձում է հնարավորինս մանիպուլացնել այդ երկխոսության հակվածությունը դիրքորոշումը միջազգային հանրության դերակատարների մոտ։ Մենք էլ չպետք է ապակառուցողական լինենք ու ասենք մենք որևէ երկխոսության կողմ կողմ չենք, բայց մենք հստակ պայմաններ ունենք, որ այդ երկխոսությունը պետք է լինի լիիրավ սկզբունքով, միջազգային համապատասխան ձևաչափով ու երաշխիքների պայմաններում։ Թեմաները պետք է հենց հստակ մեր իրավունքների, շահերի հարցերը քննարկեն եւ հակամարտության համապարփակ կարգավորման հարցերը։ Կա կոնսենսուս ուժային կենտրոնների միջև Արցախա-ադրբեջանի ենթակայությանը փոխանցելու հարցում եւ ինչու է Ադրբեջանն ավելի ու ավելի կոշտացնում իր հռետորաբանությունը, ինչ կարող են փոխել տարբեր ուժային կենտրոնների ցղվող ազդակները։ Ստեփան Դանիելյանի կարծիքով դրանք միանշանակ մեկնաբանել չի կարելի։ Ամեն ինչ կախված է տարածաշրջանում ու աշխարհում ընթացող զարգացումներից։ Մի բան է տվյալ իրավիճակից ինչ հայտարարություններ են են անում, այլ բան է ապակայում այդ հայտարարությունները ինչպես են մեկնաբանելու։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման պայմանավորվածություններով կդրվեն նոր աշխարակարգի հիմքերը, եւ այդ պայմանավորվածությունների մեջ լինելու են այնպիսիք, որ փոխելու են իրավիճակը նաեւ Արցախում, ասում է Ստեփան Դանիելյանը։ Ադրբեջանի համարձակության աստիճանն արագ կարող է իջնել, քանի որ կմեծանա Չինաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի դերը։ Իսկ Իրանի ու Ռուսաստանի հանդեպ Ադրբեջանը կարմիր գծեր է խախտել։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։